บุ๊กทูสิบสอง двенадцать, двенадцать, เครื่องดื่ม напитки, напитки. ดิฉันดื่มชาค่ะ я пью чай, Я пью чай. ดิฉันดื่มกาแฟค่ะ я пью кофе, Я пью кофе. ดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะ я пью минеральную воду, Я пью минеральную воду. คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะ ты пьешь чай с лимоном, Ты пьешь чай с лимоном? คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะ ты пьешь кофе с сахаром, Ты пьешь кофе с сахаром? คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะ ты пьешь воду со льдом, Ты пьешь воду со льдом? มีงานเลี้ยงที่นี่ здесь вечеринка, Здесь вечеринка. คนกำลังดื่มแชมเปญ люди пьют шампанское, Люди пьют шампанское. คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ люди пьют вино и пиво. Люди пьют вино и пиво. คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะ Ты пьешь алкоголь? Ты пьешь алкоголь? คุณดื่มวิสกี้ไหมคะ Ты пьешь виски? Ты пьешь виски? คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารำไหมคะ Ты пьешь колу с ромом? Ты пьешь колу с ромом? ดิฉันไม่ชอบแชมเปญ Я не люблю шампанское. Я не люблю шампанское. ดิฉันไม่ชอบไวน์ Я не люблю вино. Я не люблю вино. ดิฉันไม่ชอบเบียร์ Я не люблю пиво. Я не люблю пиво. เด็กอ่อนชอบดื่มนม Младенец любит молоко. Младенец любит молоко. เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล Ребенок любит какао и яблочный сок. Ребенок любит какао и яблочный сок. ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุต Женщина любит апельсиновый и грейпфрутовый сок. Женщина любит апельсиновый и грейпфрутовый сок.